Hold up. Jimmy get down, Jimmy get down. Jimmy get down, Jimmy get down. 멋있게 랩하면 Jimmy get down, Jimmy get down, Jimmy get down. 기는 고등학생 때 그대로 머릿속에 종이 울려 띵댕동 흐트러짐 없이 일정한 내 템포 묻지도 따지지 말고 그냥 냅둬 도리도리 잼잼 we got the jam 우리 같이 두손 잡고 셋셋셋 도리도리 잼잼 we got the jam 모두 입을 벌려 <laughs> 내 심장은 램보 파란 열의 세포 빨개지는 닦아내고 너 검은 색소 게을러진 행동 다 잘라버려 핵소 언제 터질지 모르는 커져가는 핵 처리 아직 부족한 날 그게 내 단점과 장점의 사이 공감하지 못해도 인정은 할줄 알아 웃거나 울거나 싸그리다 행복하게 살려 재밌겠다 재밌겠다 재밌겠다 재밌겠다 Don't stand up 그냥 재밌게 down huh? 어, 재밌게 down huh? 어, 재밌게 d o Breakfast 여보다 mellow 집에서 쌈싸 먹어 캘로 말하는 사이즈 벨로 내가 Let me get down to brass tacks 선천적인 반전 뿌린 동공 탓세 연예인 친구 사귀기가 좀 빡세 나도 친구들과 가고 싶다 카페 함께 펑크 넌 덩크 덩크 덩크 내 서커 서커 펑크 나이 펑큼 펑큼 악세사인 덩큼 덩큼 허생 시어 불필요한 걸체 갓생이들 얘기 듣다 보면 출처는 거람시 Hey hey hey 아니 사모노 준비 Hey hey hey 이제 올라가는 승비 May may may 무대에서 내가 춤신 w a i w a i w a i 아주 신나니까 좋아 내겐 오류만이 살기는 게 팩트 꿈만 보고 판단하는 사람들은 됐고 너와나 비주 향해 날아가자 해뿐 재밌겠다 재밌겠다 어, 재밌겠다 재밌겠다 Don't stand up 그냥 재밌겠다 재밌겠다 유튜버 새벽까지 한국어를 배워 노트북에 쓰는 나의 앱보 피곤해도 나는 이게 좋아해요 포기하는 가능성 zero 도리도리 잼잼 we got the jam 같이 두손 잡고 쎄쎄쎄 도리도리 잼잼 We got the jam 우리 모두 입을 벌려 <laughs> 이것말로 하는 funny t video 재미없는 사람들끼리 비키시오 우리가 좀 설렁한 저 옷을 껴입으시오 팬짱이 두둑한 우리 무서운 것 덧이오 me get down, huh? Let me get down. Let me get down. Let me get down. 멋있게 랩 하면 let me get down. Let me get down. Let me get down. 우린 이래 배도 빠른 대도 새로운 시작을 알린 첫 행복 존경의 어린 신 랭보.